والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Draga braćo i sestre, nadnaravnost ili i'đaz Kur'ana se očituje i ogleda čak i u fizičkom smislu. Naime, Allah Želešanhu kaže u Kur'anu, Esta'izu billah, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Mi objavljujemo od Kur'ana i ono što je lijek, što je lijek i milost mu'minima. Odnosno, Kur'an je lijek ovih suvremenih bolesti koje se pojavljuju paralelno sa otuđenjem od Božje puta, koji je prihvatljiv, koji je priroda za čovjeka, za insana pa je zato i propisan insanu, čovjek put ibadeta put pokornosti Allahu Zalašanu Allahu Zalašanu ne treba naš namaz ne treba naš zekija ne treba naš post on nije potreban tome nego je to put koji je propisan kao prirodni put hoda insana kroz ovaj dinavut Zato se bolesti ove prirode u kojima ćemo govoriti, ako Bog da inša Allah, u stvari javljaju paralelno sa suvremenim otuđenjem insana čovjeka od tog prirodnog puta kojim treba da ide. Kad se čovjek u pravom smislu drži Božijeg puta, inša Allahu ta'ala, on je rastavljen od ovoga drugog svijeta koji mi ne vidimo. Međutim, kad se desi da taj insan poremeti svoj odnos prema ibadetu, jer se ne drži Kur'ana, jer se ne drži sunneta, jer se ne drži puta poslanika, ali i selam, onda dolazi do tih poremećaja. Estaizu billah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Ko se okrene od moga zikira, od moga sjećanja, kaže Allah Đelešanu, imaće tjesan život. Tjesan, nešto će ga mučiti, nešto će ga patiti, nešto će ga jezijetiti. I zato vidimo, braćo i sestre, u ome savremenom društvu i vremen, na zapad, vidimo da ima oni koji imaju, gledajući sa aspekta našeg ljudskog, imaju sve. To pa nekakvi glumci, nekakve glumice, nekakvi sportisti i tako dalje, imaju sva moguća materijalna sredstva imaju i prošli su taj životni put uživanja u svakom mogućem vidu i pogledu. Ali se dešava da pored toga što imaju sve to, dešava im se da se ubiju. Poremetili su svoj odnos pram ovoga puta o kojem je govorim i njima više ništa taj put ne znači. Dakle, imaju taj jesan život kako se izražava Kur'an fa inna lehu ma'išatan danka dakle okrenuo se od Božijeg puta ne ide tim prirodnim putem jer čovjek mora nekoga obožavati ako ne obožava Allaha Đelešanu obožava se nekoga drugog ili životinju, ili drugog čovjeka, ili vlad, ili stotinu drugih stvari, ali nešto će naći da obožava ako ne bude obožavao Allaha Đelešanu. Ove poremećaje o kojima govorim, u stvari bolesti, možemo svrstati u nekoliko glavnih grupa sa dosta podgrupa. Prvo da spomenemo sihir. Svi ste čuli za sihir. Sihir sa simptomima često, simptomima ludila, simptomima epilepsije, čak impotencijom u pojedinim slučajima gdje se hoće rastaviti muž od žene ili žena od muža, psihička izgubljenost i slično. Zatim urok, pa šeitansko-dinski dodir, psihičke bolesti razne vrste koji nisu medicinskog porijekla. I sve to može se, braćo i sestre, liječiti. On je medicinskog porijekla, prakticiranjem i pridržavanjem za Allahovu knjigu i sunnet poslanika, ali i selam. Zatim učenjem dola i zikira koje je poslanik, ali i selam, učio noću i danju, jutrom i večerom. Zatim, držeći se islamskog morala i vježeći i ostavljajući i odstupajući od Allahu i Želešanu zabrana i harama. Također od onoga što je poslanik ali i selam zabranio ili pokudio. Dakle, ove bolesti koje je navedo, po našem dubokom ubjeđenju prouzrokuju ako nisu medicinski slučajevi svijet tajne ili gajba takozvani zini ili šeitani koji kako smo vjerovatno svi čuli po hadisu poslanika ali selam mogu da kolaju po ljudskom, po insanskom tijelu kao što kola krv. Ti takozvani gosti su sa nama kada jedemo, Ali kad spomenemo Allahovo Đelešanuhu ime, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, oni nemaju mogućnost da nam se pridruži. Oni ne mogu da dođu u naš krug i oni ne mogu da jedu sa nama. Oni su sa nama kada se, između ostalog, da i to naglasim, kada se približavamo našim ženama, sprečavamo njihovo djelovanje na nas i na naše žene ili na sve do koje će biti začeto, sa dovom također, Allahumme zennibni šeitane ve zennibi šeitane ma razaktena. O moj gospodar, od strani od mene šeitana. Od strani šeitana i od tog očekivanog plora i poroda. I Allah želešanu udovoljava tvoj dom. Oni su sa nama kada hoćemo da spava. Oni su u našim snovima češi. Ali kad proučimo ajetil kursi, proučimo kulhu vallahu ahad, proučimo kula uzbradil fele, kula uzbradil nas, na ruke, potarimo se, ako Bog da inša Allahu ta'ala, to je njima zapreka i to je štit za nas od njih. Dakle, braćo i sestre, upotrebom kuranskog recepta života, mi se ograđujemo, stavljamo paravan između nas i njihovog djelovanja. Međutim, ima sedam situacija kada se to naruši i otvori, da se tako izrazim, sedam kapija, kada je susret sa tim svijetom moguć i realan. I nažalost, nažalost, dešava se, i nažalost, dešavao se. Prvi taj slučaj ili prva situacija je, braćo i sestre, kad čovjek doživi stres ili veliki neizmjerni strah. Drugo je kad doživi žalost, veliku žalost. Treći je također kad doživi pretjerano uživanje. I četvrto kad čovjek insan bude u stanju gakleta. U stanju gakleta. Kako bismo preveli taj izraz gaklet? Šta je to gaklet? To u stvari jedan vid totalne nezainteresovanosti. Kad čovjek poremeti kriterije vrijednosti i nije mu ni do čega. Padne u jednu letargiju i jednostavno nije ga ni za čim brigati. Kad uzmimo i vidimo sve ove situacije, vidimo da se u ovim situacijama čovjek ne sjeća Allaha Đalešanu. Kad je u strahu, čovjek ne misli ni na Kad je u srzbi, ne misli ni na Kad je u gakletu, ne misli ni na Kad je u pretjeranom uživanju, također ne misli ni na Prema tome, tad se ne sjeća Allaha Đalešanu, tad ne zikiri, tad nije sa onim oklopima koji sprečavaju dolazak tih sila i tad može da nastupi djelovanje tih sila šeitarsko džinskih na insana. A posebno može osim ove četiri situacije situacija napravljenog sihira. Kada ima oni nekakvi nadrivoža pisara, sihirbasa koji na takav način sihirom jednostavno stupi u kontakt sa tim šeitarsko džinskim svijetom i povekile tog džina ili šetana da muči čovjeka insana i kažu islamska ulema da taj sihir može da ubije čovjeka. Također može da dođe do takozvanog mesa ili dodira šeitansko-džinskog na insana između ostalih stvari i po pitanju ljubavi, zaljubljenosti. I to su vrlo teški slučajevi. Slučajevi koji su vrlo teški za liječenje. U svim ovim slučajima, kada dođe do tog djelovanja, šeitansko džinsko, Kur'an koji je lijek, koji je šifa, može da pomogne mu'minu koji hoće i koji želi da se riješi tih sila. Jer je Kur'an lijek. Ima i dešava se da nam mogu doći na oko braća i sestre koji su potpuno normalni, zdravi, čini nam se tako. Kad gledamo tu našu braću i sestru, oni se nam u nekim momentima potpuno normalni. Ali oni sami znaju da im neki unutrašnji gosti remete život. Upravljaju nekada njihovim udovima, gledaju njihovim očima, čine neke radnje koje nisu njihovom voljom, muče ih jednostavno do ludila. I tako da ljudi ti smatraš poludili. I takav poslije bude i odnos vanjskog svijeta prema njima. Ovdje u ovakvim slučajima gdje simptomi nisu izazvani medicinskim bolestima, Kur'an pokazuje svoju fizičku mogućizu djelujući na te osobe kada se uči taj Kur'an na te osobe kada Kur'anski ajet kao gromovi i munje padaju na određenu osobu i tjeraju te unutrašnje goste da napuste tijelo. I Kur'an biva šifa, biva vijek. Međutim, prije je bio negdje poremećaj. Bio je poremećaj u smislu da nije bilo zaštite, da nije bilo oklopa koji čuva tog insana, da nije bilo tog imuniteta sa abdestom, sa namazom, sa učenjem Kur'ana, sa učenjem dova i tako dalje i tako dalje. Znači ja rekao, namaz nije potreban Bogu. Bog je apsolut. Nije potreban ništa što mi radimo. On je apsolut iznad svega toga. Nama su te stvari potrebne ne samo zbog ovoga dunjaluka, nego i zbog ahireta. Dakle, taj put koji nam je dat kao put i badeta, kao put koji je bit i svrha našeg življenja na dunjaluku, je u stvari zbog naše koriste. Nas, ljudi, nas insana. sana imamo kuranske citate koji direktno kažu da je Kur'an lijek. Naveo sam već jedan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ispuštamo od Kur'ana ono što je lijek i milost mu'minima. Ali imamo i druga dva ajeta koji direktno također govore o tome da je Kur'an lijek. Estaizu billah, kul, huve lilledine amanu huden wa šifa reci, reci Boži poslanice, on, Kur'an, je onima koji vjeruju, uputa i lijek. I treći ajet, koji govori ne samo za mu'mine, nego za ljude uopćeno. Eta izu ja i juhanna, kad etkum mev'izatum min rabbikum, ve šifa, ve šifa un lima fis sudur, ve hudam wa rahmetum min mu'minin. Ljudi, došla vam je mev'iza, nekakva opomena, nekakav vlad, nešto što vam pokazuje put i tako dalje, to vam je došlo od vašeg gospodara i kao lijek za ono što je u vašim grudima, a također i uputa i milost za mu'mine. Dakle, u ovim kuranskim citatima se direktno govori o tome da je Kur'an lijek. Imamo puno vjerodostojni predaja od poslanika alaihi selam u kojima se kaže da je rukja lijek. Pa ćemo navesti te hadijske citate ili citate iz sunnata poslanika alaihi selam da bismo pojasnili ovu temu. Kaže se i prenosi se od Ajše radijallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها وترقيها فقال عالجيها بكتاب الله فعم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخصص آيات معينة أو صورا محددة Kaže od Ajše se prenosi radijallahu anha da je poslanik alaihi selam ušao u njezinu sobu dok je kod nje bila neka žena koju je ona liječila učenjem ruke. Pa je rekao poslanik alaihi selam uči joj ajete iz Božje knjige. Odnosno liječi je sa Allahovom delašanu knjigom. pa je poslanik alaihi selam time dao do znanja da je čitav Kur'an vid rijeka mu'minima ne ograničavajući posebne ajete i ne ograničavajući posebne sure u drugom jednom poduzem hadisu također se govori a taj hadis bilježi Buharija kaže se enne Eba Sa'id al-Hudri radijallahu anhu rakka ređulen bil Fatiha wa fi ahir il-hadis kal قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية Bileži Buharija hadis da Ebu Sa'id al-Hudri liječio nekog čovjeka sa Fatihom. Dakle, učio Elham na njega liječeći ga. Na kraju hadisa se spominje i to, pošto je poduži hadis, da je poslanik Alehi Selam upitao Ebu Sa'id al-Hudrija, a ko ti je rekao da je Fatiha Rukija, odnosno da je Fatiha ta sura sa kojom se liječi, što znači da je bilo liječeno Fatihom od strane Ashaba i prije nego što je poslanik Alehi Selam dozvolio dotičnom Ashabu. A poslije, nakon što je to vidio i doživio i čuo od njega, on je to potvrdio. Što znači opet da je, dakle, čitav Kur'an vid lijeka, odnosno vid ruke koji može pomoći ovima o kojima sam govorio, odnosno o tim nemedicinskim bolestima koje sam malo prije navodio. Dozvoljena rukija jeste rukija koja je vid kuranskih citata, vid kuranskih ajeta ili sura. Ali može ta rukja da bude i dovolj. Da se moli Allah za lažanu da izliječi dotičnog. A također može da se liječi i dodi u toj ruki i sa lijepim Božjim imenima. Još je najljepše da suče ajeti u kojima su ta lijepa Božja imena i da se Allah za lažanu moli da bude taj koji će iskerati te sile iz tog čovjeka Odnosno, rukija koja je dozvoljena ne smije sadržavati nikakav vid kufura ili širka. Sad se spominje i bilježi u muslimovom sahihu odnosno u vjerodostojnoj predaji koju bilježi muslim enne unasen قالوا يا رسول الله إنا كنا نرقي في الظاهرية فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا prenosi se dakle da su ljudi rekli poslaniku alaihissalam mi smo čak i u predislamsko doba dakle prije islama liječili rukjom. pa je poslanik alaihissalam rekao donesite mi te ruke da vidimo kakve su, da vidimo šta su odnosno ne smeta liječiti sa rukjom u kojoj nema širka šta znači to širk znači da ne smije biti u toj ruki sa kojom se liječi bilo šta što bi upućivalo na širk, odnosno na to da neko uz Allaha Đalešanu ustavlja još nekog da mu pripiše druga odnosno da zatraži pomoć od džina, od šeitana, od meleka od čovjeka ili od nekog drugog ne, dakle nije po pitanju ruke nije onaj koji izgovara rukiju taj koji liječi da se razumijemo kad učim rukiju ili kad neko uči rukiju nije taj čovjek taj koji riječi, da se razumijemo, nego liječenje dolazi od veričeta Kur'ana. Odnosno, to liječenje dolazi od Allaha Želešanu preko njegovog govora i preko njegovih veričetnih ajeta. Zato možemo po ome hadisu gdje poslanik alaihi selam kaže la ba'sa bi ruqya malem lam takun može se upotrebiti ruke u kojoj nema širka po tom hadisu imamo parametar sa kojim mjerimo i rastavljamo ili razlikujemo dozvoljeno od zabranjenog liječenja u ovoj temi obaveza islamske uleme oni koji poznaju vjeru obaveza im je da čuvaju ispravnu akidu ili islamsku ideologiju tenhid njima je obaveza da to čuvaju u islamskom ummetu, međunarodom. Dešava se, braćo i sestre, da mnogi muslimani, pojedinačno i grupno, izleze iz vjere, pa čak i ne znajući možda, odlazeći raznim gatarima, vraćarima, i često ponavljajući kako im je dotični pogodio neke njihove tajne, kako zna gajb stvar, i tako dalje, i tako dalje. Na to moramo opomenuti kad razgovaraš sa tim ljudima i opomeneš ih, kažu mi smo prisiljeni. Mnogi će reći možda i dajte alternativu. A šta je alternativa? Šta je drugo što je dozvoljeno protiv ovih stvari? Dajte. To sve zbog neobjašnjivih pojava, bolesti, cudnih stanja koja razaraju ljudsku psihu, razaraju živčani, moždani sustav. Dakle, zbog psiholoških stanja koja se pojavljuju odjednom i nisu medicinski slučaj a utiču ponekad često na odnose među ljudima na volitvu, na mržnju između čovjeka i žene pa i između drugih u porodici i tako dalje pa dolazi do neprirodnih rastava ili neprirodnih volitbi odnosno sve su to nekakvi uzroci raznih sudnih bolesti i tako dalje i tako dalje i zbog tih stvari ti ljudi nažalost često učine čak i vi čirka odledeći tim vraćarima, tim gatarima i posle kažu oni su nama pogodili ili oni su nama rekli ili oni znaju tajnu, oni znaju sve i tako dalje i tako dalje. Dakle tu se traži rješenje. Pa prema tome da bi se stalo u kraj tim vidovima širka. Dakle morate naći nešto što je alternativa tim stvarima, što je dozvoljeno, što je hala E to je onda liječenje Kur'anu. Jedan poznati pisac i praktičar koji se dobro razumije ovu temu, kaže jednom prilikom sam jednom mladiću rekao a što ti išao kod vračara, kod gatara, kod sihirbasa? Kaže bio sam prisiljen. Kako bio prisiljen? Kaže na noć ženi se jednostavno nisam mogao sa svojom ženom spavati prema tome dajte, dajte alternativu. Jednostavno prisiljen. Dakle, zbog tih stvari jednostavno morate ponuditi ovaj vid i ovaj način liječenja, liječenje Kur'anom koje je dozvoljeno i koje je halal. Šeitan ili bil koji pogodi insana, on djeluje na insana i na takav način da od njega jednostavno radi i tragi od njega neke neprirodne stvari, neke harame, ezijeti ga i muči ga dok on ne uradi te stvari ili ga jednostavno zamanta da on uradi neke stvari prema tome treba naći mogućnost liječenja takve osobe dešava se da zini kršćani jer zina ima razni ideologija i kršćana i muslimana i nemuslimana i židova i ovi i oni i razni sekti i tako dalje i tako dalje sve ono što otprilike ima u ljudskim nekakvim ideologijama također postoji kod njih Pa se dešava često da kršćani, oni koji znaju o tim stvarima, ne znam, papka, kurija i, i ostali, njihovi sveštenici da jednostavno to koriste kao oružje protiv muslimana, posebno protiv darija, protiv oni koji se drže Božije riječi, koji su poznati, koji pozivaju u islam i koji su na izvjetan način poznati kao mutekir. Korite, dakle, i kršćani ili kršćanska, da ih nazovem u navnim znakima ulema, koriste te stvari za napad na takve. I dešavalo se to i u arabskom svijetu i dešava se da na takav način te šeitansko džinske kletke jednostavno šalju i na takve insane. Zato je to sve radlo, braćo i sestre, a i povod da se na ovu temu održe serije predavanja predavanja koja bi koristila ako Bog da inša Allah ima onima koji vjeruju u gaj, u taj. Tema je opširna i ona se mora obrađivati u nastavcima. U ovoj temi je također lako pogriješiti i teoretski i praktično, zato da se to izbjeglo. Jedini način jeste slijedjenje kuransko-hadijskih tekstova u ovoj temi. Dakle, slijedjenje Kur'ana značenja Kur'ana i slijedjenje vjerodostojnog hadisa i sunneta poslanika alaih selam pa ćemo imi ako Bog da inša Allah tokom čitave serije ovih predavanja držati se ovoga pravila dakle držati se pravila Kur'ana i sunneta poslanika alaih selam pošto je tema okvirna podijelit ćemo je na dvije cijeline prvo ono da obradimo sve ono što je vezano za gaj da tu tajnu o džinima i šeitanima odnosno da odadimo tu temu kako doći do preventive čovjeka insana koji se može čuvati tih sila naime pojavljuje se tendencija koju trebamo i moramo razviti ne trebate plašiti tih sila ne trebate plašiti niti se smijemo plašiti tih sila vidjet ćemo poslije kroz kuransko hadisije tekstove zašto ne smijemo iz razloga što ljudi insani oni su iznad tog svijeta posebno iz razloga što imaju Kur'an Allahu Đelešanu objavu koja je lijek koji imaju razne vrste oklopa koji mogu koristiti u odran tog svijeta i jednostavno da nikako ne dođe do sudara ta dva svijeta kaže ima jedna tendencija pogrešna tendencija da ima oni koji se boje tih sila na ovakav način što može kreći na izvjetan način u vičirka. Ne, muslimani, mu'mini, jednostavno se toga ne boje. I oni imaju oružje da se tako izrazi i haubice i puške i sablje protiv njih, a to su kuranske riječi, to su dove, to je zikir i tako dalje. Dakle, u prvim tim tematskim predavanjima bit će to. Dakle, sve ono što je vezano za gaj, tajnu o džinima i šeitanima, odnosno o stvaranju te preventive kod insana kuransko sunnetskim življenjem tako da uopće ne dođe do susreta između ta dva svijeta. I drugi dio te teme jeste sihir. Sihir i sve ono što je vezano za njega. Otklanjanje sihira i tako dalje, odnosno liječenje. Prvi ovaj dio o kojem sam govorio može opet da se podijeli možda u, u ovako šest pod tema da govorimo jednostavno o džinima i istini o njima. Dalje, da govorimo posebno o džinskom djelovanju i njegovom liječenju. Pa onda da progovorimo također o pokušaju šeitanskog djelovanja redom na poslanike, ali i musalam. Dakle, nisu ostavljali čak ni poslanike, a da nisu pokušali djelovati na njih. I konečno, Četvrta podtema bi mogla biti veza ili koleracijski odnos između tih džina šeitana i ljudskog roda. Tu bi opet morao biti možda čitav jedan tikus predavanja. I konačno, načini šeitanskog džinskog djelovanja u kvarenju ljudskih srca. Braćo, jedna od najvećih nesreća, najme najveća nesreća koja može zadesiti insana jeste ta da njegovo srce, da se tako izrazim, pocrni. Šta znači to? Da njegovo srce pocrni u tom smislu da ne može da primi Allahovu Želešanuhu milost, milost pute. Nije nesreća umrijeći, poginuti, otići sa ovoga dunjalka, ali otići sa imanom. To nije nikakva nesreća. Nesreća je da nam se desi da Allah Želešanuhu zbog naše griješenja, zbog našeg neprihvatanja, zbog našeg zulumčarskog odnosa sprem na sami ili sprem drugi, da nam Allah velekanuhu zabrani, zabrani ili stari paravan između upute i naših srca koja pocrnu. Pa ćemo posebnu temu također objasniti, pojasniti, eksplicirati, da vidimo kakvi su to načini šeitanskog djelovanja u kvarinu ljudskih srca. Braćo, šeitan je i sestre, šeitan je neprijatelj vjekovni insanov, od Adem a.s. Pa do današnjih dana. Neprijatelj koji se toliko izvještio u tom neprijateljstvu, da je on postao taj maher, mi kad, ja sam to često znao reći, kad imamo čovjeka koji 20-30 godina vozi auto, pa mi kažemo on je maher, ili 40 ili 50 godina radi neki posao, on je maher u tom poslu. Šta reći za šeitana koji se izvještio stotinama hiljada godina da zavodi insana kakav je on maher u tome pa treba vidjeti te načine na koje on zavodi insana i konačno treba da vidimo to oružje oružje insana protiv prokletog šeitana šta je to oružje u rukama vjernika u grudima vjernika u glavi vjernika što je oružje protiv tih šeitanskih sila pa ćemo ako boda inša Allah tim, tim remama ja se nada progovoriti ako budemo živi i zdravi i nastojati srsti ovu temu izlazeći sa zaključkom konačno na kraju da kuransko sunnetski put insana jeste preventiva preventiva protiv svih tih bolesti i drugu jednu stvar da insan koji Allahu Đalešanu ibadeti ne ibadeti nikom i drugom više i te sile ne smiju mu biti sile koje su za njega strah i trepet jer kada se to desilo vidjet ćemo iz povoda objave jednog ajeta kada se to desi da se prepadne tih sila i traži utočište kod njih onda su te sile sile koje ga zajašu sile koje ga općine i one upravljaju sa njim prvo da ne duljimo da krenemo sa ovom temom da vidimo šta su to džini u osnovi da progovorimo o džinima o specifikama tih džina kako bi se lakše shvatilo njihovo djelovanje kako bi se lakše shvatila zaštita od njih i način i mogućnost liječenja od toga postanje džina je istina to nije pravno vjerje da se razumijemo muslimani, mu'mini istinski vjeruju u tajnu u gajnu pa na početku sure Al-Bekare šta se kaže Eta izu Elif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kaže elif lam mim ovo je knjiga u koju nema sumnje. Ona je uputa mutekijama, bogobojadnim, onima koji vjeruju u taju, u gajbu. A šta je tajna? Tajna ili gajb je kao što nas obavijesti Ibni Mes'ud, a zabilježi Ibni Kjesir, jedan od ti klasičnih ortodoksnih mufestira, komentatora Kur'ana, kaže to je ono što ne znamo, što je tajna, pa nad Allah Želešanuhu ili poslanik alaihi selam obavijesti o tome eto to je gajba pa između ostali stvari onda nas je Allah Želešanuhu obavijestio u mnogo ajeta o postojanju džina dakle i džini su dio te tajne to gajba u koju muslimani moraju vjerovati jer se to tvrdi i u Kur'anu i u sunnetu. Pa da vidimo u Kur'anskim citatima šta se kaže. Ešhajdu billah, va iz sarefna ilajke nefrem minel džinni jestemi'un el Kur'an. I kada ti posla smo nekoliko džina, džinova, koji su slušali Kur'an. Dakle, govori s poslaniku, ali selam, da mu je bilo poslato društvo džina koji su slušali Kur'an. Pa u drugom ajetu, Ešhajdu billah, također, Ya mašer el džin, ja mašer el džinni vel in, elem jetikum, rusulum minkum, jakustune alejkum ajati, va junzirunekum nikahe jevmikum haza. Kaže, o skupino džina i ljudi, zar vam nisu dolazili poslanici od vas, koji su vam učili moje ajete i koji su vas opominjali o susretu ovoga dana. Dakle, to će biti konačno i rečeno i ljudima i džinima na sudnjem danu zar vam nisu dolazili poslanici koji su vas opominjali da ćemo se susret na ome danu pa onda opet kuranski citat desa iz ubilla ja mašar el džini val ins i niste tatum en tenfuzu min akpari samavati val ard tenfuzu la tenfuzu na illa bi sultan o družine džinova i ljudi Dakle, obraćate Kur'an i džinima i ljudima. Ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrite, prodrite, moći ćete to jedino uz veliku moć. Pa opet kuranski citat. Kul uhje ilaje ennehu stema neferu minel vinni, fa kalu inna semihna kur'anen ađeba. Reci, meni je objavljeno da su nekoliko džinova slušali Kur'an i rekli mi smo slušali Kur'an koji je veličanstven, čudnovat. I opet Kur'anski citat وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا I kaže da su bili ljudi ili insanski ljudi koji su tražili utočište od džina fezaduhum reheka pa su time džinima samo obje povećali spominje se u povodu objave ovoga ajeta da su znali ljudi ići putovati kroz pustinju pa kaže dođu u dolinu pa danoće u toj dolini i onda od straha kaže kođu dobiti i moliti i utjecati se gospodaru te doline a žini su bili ti koji se više ljudi bojali nego ljudi njih međutim kada su vidjeli da se oni njih boje i da oni traže utopište pod njihovog vladara ili kod njih onda su oni njih poklopili, to im je, kako kaže Kur'an, podiglo obije i onda su oni na njih udarili. Dakle, svi ovi kuranski citati nedvojbeno, nedvojbeno govore o tome da postoje džini, da postoje šeitan. U hadisima koji su vjerodoštojni, govori se i opisuju se ti stanovnici ovoga dunjalka. Bilježi muslim, od Ibni Mas'uda kaže kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zate lejletin fa faqadnahu fa altemetnahu fil eudije wa ši'ab fa kulna istutire evuktile fa bitna bi šerri lejletin bate biha kalmun kaže Ibni Mas'ud da je pripovjeda kaže bili smo jednom prilikom sa poslanikom alaihi jedne noći pa zagubili ga te noći nešto se desilo sa njim, nema ga među nama. Kaže, pošli smo ga tražiti. Prevrnuli smo doline i brda tražeći ga i najzad smo pomitili, pošto ga nismo našli, da je poslanik Ali Selam ubijen, odveden, da ga nema. Kaže, to nam je bila najgora noć u životu. Falemma asbahna iza huve džae min qibel hira. Međutim, kada se pojavio sabah, ujutru, kaže, kad poslanik Ali Selam ide iz pravca pećine hira فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم pa smo rekli poslaniku alaih selam Boži poslaniče mi smo te zagubili ali mi smo te tražili mi smo sve pretražili mi smo te našli ovo nam je bila najgora noć koju smo proveli فقال اتاني داعي الجن اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن kaže došao mi je iz Islani kod džina pa sam otišao sa njim drugima da im učim Kur'an قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم kaže pa smo onda krenuli za njim i otišli na mjesto kaže gdje smo vidjeli tragove gdje su bili od vatri i mjesta gdje je poslanik alaih selam njima učio Kur'an i oni slušali Kur'an. Dakle, Kur'an kao što je poslat nama mu'minima, od ljudskog roda također je poslan i džinima. Pitali su ga ti džini o tome šta će je. Naime, zna se šta ljudi na dunjalu jedu. Sve lijepe stvari. Poslanik Ali Selam je rekao njima da je njihova hrana kost. Također ono što ostaje od ili da se tako izrazim balega jednostavno od životinja, od deva, od krava i ostali ovi domaći životinja. Dakle, to je njihova hrana. To je interesantno, eto, da se zna iz razloga što je poslanik, ali i selam, zabranio takozvani istirmar ili čišćenje sa kosti. Naime, na početku islama muslimani se nisu čistili vodom, nego su se čistili nečim drugim, između ostalo kamenom, Pa je poslanik Ali Selam tada još zabranio nemojte se čistiti kostima. Iz razloga što su kosti vinska hrana. I nije dozvolio. Mislim da se zna to. Također i ova balega i tako dalje od tih domaćih životinja. I to je zabranjeno da se to čisti svi. Ima još dosta tih hadisa ili predaja koje nam nepobitno potvrđuju po postojanju džina, a također i o nekim specifikama vezanim za te džine. Evo jedne također predaje a ne bi se idin الخدري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع لا يسمع مدى صوت المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه kaže od Ebu Saida el Hudrija se prenosi kaže rekao mi je poslanik alaih salam ti voliš da ideš u pustinju sa svojom stokom pa kaže kad budeš negdje u pustinji sa svojom stokom čuvajući je i kaže kad budeš učio jedan onda kaže podigni glava što više možeš učeći taj jedan kad dođe vrijeme namaza jer kaže neće čuti tvoj glas džin ili insan ili neko drugi a da ti ne bude svjedočio na sudnjem danu da si učio jedan i da si ti bio u pokornosti Allahu Đelešanu Dakle, i ovome hadis se vidi postojanje džina, odnosno džina koji slušaju i čuju jezdan i tako dalje. U jednom podužem hadisu, ali ćemo ga makar prepričati, koji prenosi Ibni Abbas, a spominje se u oba sahiha i kod Buhari i kod muslima, govori se da je poslanik Ali Iselam jednom prilikom izišao sa svojima čarima da klanja sabah, rani sabah i učio im je Kur'an. To je valjda bio uzrok da je Allah Đelešanu zabranio džinima šeitanima da mogu da čuju nebeske vijesti. Naime, džini imaju mogućnost brzo kretanja, pa čuju nebeske talale, čuju nebeske vijesti. Pa kaže da su ih munje i gromovi progonili. Htio da čuju vijesti, nisu ništa čuli. I onda se iznenavili rekli, mora postojati neki događaj na Dunjaluku, zbog čega nam je gospodar zabranio da čujemo nebeske vijesti pa su tako rekli hajmo od istoka do zapada pregledati dunjalu da vidimo gdje je šta je šta ima pa su kaže našli poslanika i selam da na sabahu ranom sabahu uči Kur'an i zato su oni zastali slušali Kur'an pa ima kur'anski citat u kome se jednostavno pa vješava poslanika i selam i kaže mu se da su oni to radili da slušali Kur'an kul uhje ilaje ennehu stama'a neparu minel vinu reci objavljeno je meni da su grupa džinova došli i slušali Kur'an dakle to je također podugi hadis također u Buhari i Muslimu odnosno vjerodostojan koji govori o postojanju džina i mnogo brojni drugi vjerodostojni hadisi vjerodostojne predaje su u stvari dokazi koji govore o postojanju džina i džinskog roda to što ne vidimo džine to nije dokaz da to ne postoji vi znate braćo i sestre da mi ovaj zrak koji udišemo ne vidimo, ali ga udišemo i znamo kad ga ne bi bilo, kad bi bio bezrazlušni prostor, mi bismo umrli. Mi konačno ne vidimo pamet dušku, ali ona postoji. I tako dalje. Hoće reći da nije dokaz ako nešto ne vidiš da ono i ne postoji. Dakle, mi vidimo u stvari djelovanje tih stvari i jednostavno znamo da ono ne postoji. Iako ne imamo mogućnost vidjenja tih stvari. Tako isto i sa džinima imamo to da se dešava da oni djeluju, da vidimo to djelovanje, pa prema tome znamo i na takav način da postoji, a mi njih ne vidimo. Od čega su stvoreni džini? Mi znamo da je čovjek stvoren materijalan, kao kaže stvoren od zemlje, odnosno od, od sastojaka zemlje. Od čega su stvoreni džini? Šeteni. Kuransko-hadijski tekstovi upućuju na to da su džini stvoreni od vatre. Kaže Allah Đelešanu u suri Ar-Rahman 15. ajet wa khalaqal janna min marijin min nar i stvorio je džine od plamena vatre u drugom ajetu se kaže wal janna khalaqnahu min qabl min nar samum i prije toga smo kaže stvorili džine stvorili smo ih od užarene vatre Vi se sjećate, vjerovatno sam govorio o tome, ali ako učite Kur'an, Pa u prevodu nekada pogledate, sjećate se da šeitan kaže nakon što je učinio ma'asijet i nije se pokajao, to je zaveo Adem a.s. u džennet. Kaže, ene hajru min. Kaže, ja sam bolji od njega. Kad govori Allah Đelešanu. Kaže, halaktani min nar, va halaktahu min tin. Ti si. Kaže, mene stvorio od, od plamena, od vatre. A kaže, njega stvorio od zemlje, ja sam bolji od njega. Dakle, ovdje u ome kuranskom citaču se govori o tome, jer ovo kuran u stvari govori, šta šeitan kaže, dajete to od čega je stvoren džin, odnosno šeitan. Prenosi muslim i Ahmed od Ajše radijallahu anha, koja rekla da je poslanik alaihi selam rekao, kulikat il melahiketu min nur, kaže, meleci su stvoreni od svjetlosti, od svjetla. Va kulikat il džannu min marvin min nas, a stvoreni su džini od plamena vatre. Va kulika Adem mimma vusifa lekum. A Adem, ali selam ili čovjek ili insan, on je stvoren od onoga što on je upisano. Dobro, ovdje se sad postavlja jedno pitanje. Ako su džini stvoreni od vatre, od plamena vatre, kako će taj šeitan, taj nevjernički, džinski, nevjerni, džini, kako će on biti kaznjen? Ako je žehennem od vatre? Možda da bi se to razumjelo, trebamo da razumijemo još jednu stvar. Je li čovjek ili insan je stvoren, kako se kaže, od zemlje? Pa ipak on nije zemlja, on je nešto drugo. Isto na takav način. I džin jeste stvor od plamena vatre. Ali nisu ti džini sada vatra isto kao što mi živi insani nismo zemlja. Pa prema tome kazna će i džinima biti džehennem sa vatra. I zato se oni često kod liječenja boje ajeta i te kako boje ajeta koji govore o džehennemskoj vatri o džehennemskoj kazni da vidite kako bacaju svoga sahiba bježeći tumbarajući po njegovom tijelu u strahu kada slušaju te kuranske citate koji govore o tome da će i oni biti kazni molimo Allaha Đalešanuhu da nam da uput i da nas učvrsti na toj uputi i da živimo kuransko sunnetskim životom koji će nam biti jednostavno oklopom i paravanom da se ne susrećemo sa tim svijetom koji je izvan naših osjetila osim onih slučajima kao sam ja